Totoo ang buhay sa mga kwentong makulay At ang storya mo ang bumibida dito Dire mo ang mga kwento ng adik sa pag-ibig Dire mo ang puno ng drama at kilig Ishare mo sa mundo ang kwento ng buhay mo yan kulang Magandang araw sa inyo, Popoy at Hasmin. At hello na rin sa lahat ng mga tagapakinig ng Dear MOR. I'm Odessa Manlapat, 30 years old at taga-tagig. Dediretsuhin ko na kayo. Sumulat ako kasi gusto ko sanang ibahagi ang isang pangyayari sa buhay ko at sa pamilya ko na nangyari lang kamakailan. Naisip ko kasi na hindi man ganun kadrama ang kwento ng buhay ko. Eh kahit papano, eh may matutunan sana ang inyong mga tagapakinig. Popoy at Hasmin, tatlo ang papel ko sa buhay. Isa akong ate sa tatlo kong mga nakababatang kapatid. Sina Godofredo, 27 years old, Almira, 23, at Patricia, 19. Ako ang ate, pero ako na rin ang kanilang nanay at tatay. At baka nga, ako na rin ang tumatayong lolo at lola nila. Namatay ang tatay namin nung 18 years old pa lang ako dahil sa isang aksidente. Two years after, sumunod naman ang nanay dahil na naman sa sakit. Since then, ako na ang tumayong haligi at ilaw ng aming tahanan. Tinutulungan ako ng mga tito at tita ko nung umpisa, pero dahil may sarili din silang pamilya, napilitan akong akuin ang lahat ng mag-isa. Buti na lang at may naiwang pera ang mga magulang ko para sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Swerte na lang din sa, o oh, swerte na lang din na scholar si Almira, kaya naman nabawasan kahit papano ang gastos namin. Sa ngayon, maayos naman ang buhay namin. Pero syempre, dahil magkakaiba kami ng personalidad magkakapatid, araw-araw, parang adventure palagi. Good morning, ate. Good morning. O, Almira, umupo ka na. Kain na. Dalian yun, ang oras na. Asa si Patricia? Naliligo pa? Naliligo pa? Eh, kanina ko pa kayo ginising ah. Ako, alam mo naman yun ate. Nagbababad pa sa hmm. papaya soup. Ay, nako naman. Sige na, kain na. Good morning, ate! Good morning, baby sister! Oy, oy, oy, oy! Sadali, Godofredo. Ano yung suot mo? What? It's a tank top! Tank top? Papasok ka ng trabaho, ganyan ang suot mo? Oh, why not? Bagay naman sa akin ah. Eh, gusto mong matanggal ka sa trabaho mo? Saan ka nakakita ng sales representative na ganyan ang suot? Sige nga. Bakit ba? Eh, nagwa-wax naman ako ng leki-leki eh. Luka-luka. Ang sagwa ng katawan mo. Diretsyong diretsyo, oh. Happy pa yung pantalon mo. Kala mo naman may balakang. Ang tsaka, Fredo. Magpalit ka. Eh, ate. Magpalit ka na. Dalian mo. Ate naman eh. Fredo. Ate. Hindi ka magpapalit? Hindi. Hindi? Hindi. Sigurado ka. Ah! I hate you, ate. I hate you. I know. You're so mean. Kung makapagsalita ka, kala mo sexy mo. Payat ka lang, di ka sexy. At least ako, may kurba ang katawan. Che? Hoy, Mira. Tawa ka ng tawa dyan. Kumain ka na. Bitawan mo muna nga yung cellphone mo. Opo, ate. Asa na ba tong si Patricia? Ang tagal ah. Ay naku ate, puntahan mo na lang. Mabuti pa nga. Patricia! Pat! Te? Anak na, ang tagal mo namang maligo. Gaano kakapal ba yan libag mo, ha? Te, pwede ba? Huwag ka na lang magulo. Ano? Anong sabi mo? Huwag ako magulo? Go away, ate! Aba, baka gusto mong ako humilod sa'yo, bata ka, ha? Whatever! Ate, please, paano ko matatapos kung dada ka ng dada dyan? Aba naman! ah! Ano ba, ate? What are you doing? Ang bastos mo! I'm naked! Ang arte mo? Baka nakakalimutan mo, ako nagpapalit ng diaper mo at nagpapaligo sa'yo dati ha. Ah. Well, that's before. I have bigger boobs now. Bigger boobs? Mas malaki kaya tong akin. Magtigil ka nga ha. Baby fats lang yan. Magbanlaw ka na. Hindi ka puputi sa sabon na yan kahit buong araw ka pang magbabad. Banlaw na, dali na. No! Binubuisit mo talaga ako, ha? Asa na ba yung tabo? Pag sinabi kong banlaw, banlaw! Ah! Patricia, tigil-tigil naman yung kakainit ng tubig panligo, ha? Sayang ang gas. Matuto ka nga maligo na malamig. But I can take cold water, ate! Eh, di matuto kang mag-init sa uling. Ayaw. Sandali nga, huwag ka nga malikot. Nababasa yung sahig, eh. Ate naman, eh! Popoy at Hasmin, sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos. Para kaming nasa gubat tuwing umaga. Papasok na nga lang kami, e pahirapan pa, lalong-lalo na nga, ang bunsong si Patricia, na siya na lang ang nag-aaral sa amin ngayon. Diyos ko pong bata yun, napakadaming arte sa katawan. Palibasa, bunso, di naabutan ang matinding disiplina ni nanay at tatay. Kaya naman kahit sa akin, hindi papasindak. Si Godofredo naman, isa pa yun dahil ata puro babae ang kasama habang lumalaki. Eh bumigay na at naging bading. Ang dami ding sakit sa ulong binibigay sa akin noon. Pero unlike Patricia, kahit papano, mas masunurin si Fredo. Laking pasalamat ko talaga at mahigpit ang tornilyo sa utak ni Almira. Siya lang ang talagang nakakatulong ko sa bahay, sa pag-aalaga at pagbubantay kay Patricia, lalo na kapag wala pa ako sa bahay. Popoy at Hasmin, mahigpit ako sa lahat ng bagay. Padisiplina, matapang, overprotective. At masasabi kong kahit papano, takot sa akin ng mga kapatid ko. Hindi naman ako ganoon nung batang-bata pa ako. Nagbago na lang siguro through the years dahil sa papel na kailangan kong gampanan. Pero minsan talaga, kahit anong tapang ko, hindi rin papakabog ang mga kapatid ko, lalong-lalo na nga si Patricia. Ewan ko ba, nasa stage ata ng pagre-rebelde ang batang yun. Godofredo, ano nangyari sa'yo? Ang sakit, ate. Ang sakit na paghihiwalay nila. I, I can't. I, I can't take it. Eh, di patayin na natin tong TV. Ay, ay, ay! No, no ate naman eh. Eh, manonood ka tapos iiyak iyak ka. Teka nga, drama ka ng drama dyan. Nahugasan mo na ba yung mga plato, ha? Ay, si Mira ang toka ngayon, Achi. Teka, si Mira na naghugas ng pinggan kahapon, ha? Eh, ganun talaga? Ikaw talaga ginagamit mo na naman yung pagiging kuya mo, ha? Correction, pagiging big sister. Loka-loka ka. Bukas, ikaw mag-urong, ha? Pagod din si Mira sa trabaho. <sighs> oo, oo, oo. Huwag mo akong mairap ha? Tusukin ko yung mata mo, eh. Okay, go. Sige na, ako na bukas. Good. Sige, akit na ako ha. Hala, Achi. Alas 8 pa lang ah. Pagod na pagod ako sa trabaho buong araw. Okay, go! Ako na bahala dito eh. Patayin mo lahat ng ilaw pag akit ko mamaya ha. Yes! Bunutin nyo lahat ha. Yes! Bubunutin ko lahat. Gusto mo tuluyan ko na lahat ng kable ng kuryente ano? Para wala na tayong babayaran sa Meralco. <laughs> Manahimik ka nga. <laughs> Sige na. Good night, Achi. Night. Pwede ba to? Ano ginagawa sa labas? <laughs> ano ka ba? <laughs> I'm not like that. Ang sweet-sweet ko kaya... Mm-mm. Hmm. Ala? <laughs> ano ka ba? You will know it soon. Hala, sino kausap nito? I hate you. No, no. <laughs> Siyempre, hindi pa ngayon, no? Ano ka ba? Hindi pa naman tayo, di ba? Aba, lalaki palang kausap. Patty? Oh my God, I gotta go, I gotta go. Sige, sige, bye. Patty! Ate? Sino ka usap mo? Ba't parang naduwende ka na naman kung magsalita? Ah, <laughs> wala ate. <laughs> just a friend. Oh, just a friend. Eh bakit may nalalaman ka pang, ano ka ba? Hindi pa naman tayo. Ah, uh, <laughs> wala ate. Biruan lang yun. Sige ate ha, akit na ako. Teka, teka, sandali, sandali, sandali. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Patricia ha? Ate, I told you it's nothing. May boyfriend ka na, no? What? No! Oh my God, may boyfriend ka na? Sino? Anong pangalan? Ate! At hindi mo sinasabi sa akin? Ate, hindi ko pa siya boyfriend. Hindi pa. May pa. At kailan mo balak sagutin, Aber? At kailan mo balak sabihin sa akin? Kapag buntis ka na. God! Ate, huwag kang OA? Paano ako magiging hindi OA? Eh, yung 19 years old kong kapatid, may nilalandi na palang lalaki nang hindi ko alam. So, hindi mo pa boyfriend? Hindi pa. Uh, hindi. Ano, nanliligaw? Ah, uh, yeah. Pwes, papuntahin mo dito. Gusto ko makilala. Gusto ko makita. Sige, sa weekend. Hindi. Ngayon na. What, ate? O, oh, bakit? Ayaw mo? Gabi na kaya. Pakialam ko, kung mahal ka na lalaking yan, pag sinabi mong pumunta siya, pupunta siya. Eh ate, kaya lang baka mapano siya eh. Eh malayo pa yung bahay noon. Paano pag na-hold up siya? Nasaksak or what, di oh, ba? eh, mas lalong mabuti. Hala, tawagan mo na. Papuntahin mo dito. Now, Patricia, ha? Uh, okay. Ate, eto na yung chow. Saka yung mga cookies na rin, like you said. Good. Thank you. O, maupo ka na dyan. Um, ate, ano na nangyayari? May darating na buisita. I know. Eh, bakit parang napaka-formal naman ata? May tsa-tsa pang nalalaman. Hoy, Almira, baka naman yung slimming tea ko yung ginagamit mo dito, ah. Uy, hindi kuya, ah. Earl Grey tea yan, no? Earl Grey? Ay, gusto ko yung Earl Earl Grey na yan. Parang gwapo eh. <laughs> Fredo, umayos ka ha? Bakit? Eh, wala pa naman yung bisita. Tsaka, ating naman, maliligaw lang naman ni Patty yun. Bakit ganito pa yung setup natin? Siyempre, para maintindihan ng lalaking yon na we, I, I mean business. Hala, nakakatakot. Ikaw naman kasi, Patty, bruhilda ka rin eh, no? Papaligo ka na nga lang sa telepono pa. Ang cheap mo rin, no? Kung magpapaligo ka, dapat dito sa bahay. Pagdali mo ng pagkain, bulaklak, chocolates, ganun. Para pati naman kami na ambunan ng grasya. Kaloka ka? Ah! Ayan na! Ayan na po, nasasaktan! <laughs> Bubuksan ko na yung pinto, ah. Ako na! Si Mira na ang magbubukas ng pinto. Umupo ka dyan, Patty. Oh my gosh, this is so exciting! Ate, ito na yung bisita. Oh, so ikaw pala yung manlili... Um, ate? What's wrong? Ay, anyare. Ate, natigilan ka. Martin? Desa? Kilala mo si Martin, ate? Mag-iibigan ba kayo? Oo nga. Ha? O baka naman magkaibigan? Patty, go to your room. What? Go to your room no! now. Mira. Patty, let's go. Wait, bakit? Just go to your room. Halika na, Patty. Ate, Martin! Martin, don't listen to ate, ha? Dear, halika na. Ah, ah, a- ah, ate? Pati ikaw, Fredo, go to your room. Hala, bakit naman pati ako? Fredo, wag mo na akong galitin. Sa kusina. Sa kusina na lang ako. Papuputiin ko na lang yung lababo. Call me when you need me, ate. What Look, are Desa, you... Do you this even... is total... Pwede bang manahimik ka muna? Ako muna pagsalitain mo, pwede? Go ahead. First of all, are you aware that Patricia is my sister? No. Second, what the hell are you thinking, Martin? She's 19 for crying out loud. She'll be 20 in three weeks. Oh, damn you, Martin. Look, Des, I didn't mean to, um... Get out of this house. And stay away from my sister. <laughs> Desa, ah, it's not for you to decide. Of course it is! Pamamahay ko to at kapatid ko si Patricia. <laughs> Now get out of my house. Or baka gusto mong ipagtulakan pa kita. <laughs> you talk as if kaya mo ako. Hindi ako. Si Fredo. Fredo! Yes, ate? Paki-escort naman palabas tong bisita natin. Okay. Oh, What? Your gay brother? Be careful, Martin. Bakla yung kapatid ko, but he can handle men like you. Hindi ko nga lang alam what he would do to you. Uy ate, masyado mo naman tinatakot yung bisita eh. Tara, Martin. No, I can go on my own. Thank you. Amen. Uh, ate, ano nangyari? Anong meron sa Martin na yun? May pass ba kayo noon? Meron. A very, very dark past. Boboy at Hasmin, inaamin ko na may taglay na kalandian ang kapatid ko. Pero yung tipong palaging may kateks, may kadate, nag-entertain ng uh, kabi-kabilang manliligaw. Pasta ko nga, eh nagka-boyfriend na siya nung high school pa lang. Pero lahat yun, ginagawa niya behind my back. Matatanggap ko naman sana. Malas nga lang na ang nahuli kong boy toy niya, eh si Martin. Martin was my ex-boyfriend pero hindi naman ganun kaseryoso o katagal ang naging relasyon namin. Almost one year lang ang tinagal namin. At six years na kaming hiwalay. Nakipag-break ako kasi napaka-immature niyang lalaki. Spoiled. Palibasa may kaya ang pamilya niya. Mabilis ding mag-init ang ulo. Siya ang tipo ng lalaking bababa ng sasakyan at makikipag-away kapag naipit sa traffic. Pero ang talagang ayaw na ayaw ko sa kanya inananakit siya ng babae. Dalawang beses niya akong pisikal na nasaktan dati. At nung nakita ko ulit siya, alam kong hindi pa rin siya nagbabago. He looked older of course, pero yung asta niya, yung pananalita at ngiti niya. Lahat hindi nagbago, nakakabanas pa din. Nakakagalit. Kaya naman nagpanik ako alam ko na ang gagawin ni Martin. Itutuloy niya ang pakipagkita sa kapatid ko para lang asarin o galitin ako. Or maybe para gantihan ako sa pakikipaghiwalay ko sa kanya. Unfortunately, ganoon din ang plano ni Patricia. It was a good opportunity for her na magmatigas at patunayan ang sarili niya. Patty, papasok ako ha. Patty, what the hell is wrong with you? Excuse me? Who do you think you are? Sino bang nagbigay sa'yo ng karapatan na pakialaman yung buhay ko? Bakit mo ba ginaganon si Martin? I hate you! I so hate you right now! Look, Patricia, this is not a Romeo and Juliet kind of thing. So stop acting like Juliet because Martin is definitely not a Romeo. To answer your questions, who do I think I am? Well, I just happen to be your older sister. Sino nagbigay sa akin ng karapatan na pakialaman ka? The government. I'm also your legal guardian, FYI. Bakit ko ginanon si Martin? What do you mean? Inano ko ba siya? Wala naman akong ginawa sa kanya. Why did you tell him to stay away from me? Oh, that. Siyempre. Kasi yon ang dapat niyang gawin. But why? Why are you so mad? Dahil ba ex mo siya? Hmm. So nasabi na pala niya sa'yo. Yeah. And ate, ang tagal na nung sa inyo ni Martin. Teka, teka, teka. You mean to say, wala lang sa'yo na ex ko siya. You're not affected? No! Why would I be? Eh, matagal na nga tapos yung sa inyo. Super tagal na. Like, six years ago? At saka wala lang naman yung relationship nyo, di ba? It just lasted for a year. Nakamove on na si Martin. I'm not sure about you. hmm. Alam mo, Patty, it's taking all of my strength para hindi ka kalbuhin ngayon. You look so stupid right now, trying so hard to be a bad girl. Patricia, baka nakakalimutan mo kung sinong kaharap mo ngayon. Professional maldita ako. Apprentice ka lang. Kaya wag mo akong aangas-angasan, hindi ka ubra sa akin. I'm not... Now, Patricia, let me explain to you kung ano ang sitwasyon natin ngayon. Makinig ka mabuti, ha? Ex ko si Martin. May dahilan kung bakit ex na lang siya ngayon. He's an abusive playboy. Our breakup was a bad one. And I doubt kung nagbago na siya. So bakit kita papayagang mapunta sa taong katulad niya? Well, it doesn't matter kung nagda-doubt ka sa kanya. I know him more than you did. At masasabi ko, ibang tao na siya. Yan eh kung totoo man yung sinasabi mo. Martin is very kind to me and he respects me. Pinapaalam ko lang. At pinapaalam ko lang din na sasagutin ko siya sooner or later. <laughs> I like him. And baka nga I'm falling in love with him. <laughs> don't laugh, ate! Seryoso ako! Well, don't say ridiculous things. You like him? Okay, fine. But love? <laughs> Anong alam mo sa love, Patty? Sarili mo ang kapatid, hindi mo magawang mahalin. Ibang tao pa kaya? What else, ate? May issues ka pa ba? He is 10 years older than you. Age doesn't matter. Physically, it doesn't. But mentally... <sighs> My God, Patty. Sampung milyang layo ng utak nyo ni Martin. I'm not saying bobo ka ha. I'm just saying medyo tanga lang, ha? Immature, madaling lokohin, goyoin. The very fact na sinusuway mo ko proves how immature you are. Another thing, Patricia, kung ang magkakaibigan nga may rule na bawal mong i-date ang ex ng kaibigan mo, paano pa tayo magkakapatid? Delikatesa naman dyan, dumaan na sa akin yan eh. <sighs> Ano? Napaisip ka, no? No! Wala pa rin nagbago sa isip ko. Ano pa ate? Ano pa? Ano pang kinapuputok ng butsi mo? <laughs> Aside from her attitude, wala na. Good. Now go away and leave me alone. Oh, I will. Huh. Oh, Patty, one more thing. What? Gusto mo ba maging basurera one day? Hmm. Kasi naman, basura ko na, pupulutin mo pa. Ah! <laughs> Popeye at Hasmin, napat, napakatigas ng ulo ng kapatid ko. Patricia was just 19 that time, pero ang utak niya parang 14 years old. Hindi man niya pinapakita sa akin, pero alam kong nakikipag-usap pa rin siya kay Martin. Baka nga nakikipagkita pa. Pero naniniwala ako na hindi lang niya ginagawa yon dahil sa nagugustuhan niya si Martin, kung dahil na rin sa kagustuhan niyang magrebelde laban sa akin. Kaya naman, maldita sa maldita lang ang labanan namin ni Patricia. Wala akong choice kundi labanan ng pagiging soil niya. Kung aasarin niya ako, edi aasarin ko rin siya. Magmamatigas siya, aatake lang ako ng aatake. Kung kinakailangang araw-araw ko siyang bungangaan, gagawin ko. Pero aaminin ko, Popoy at Hasmin, mukha man akong matapang sa labas. Pero sa loob-loob ko, takot na takot ako at sobrang nag-aalala para sa kapatid ko kung ano-anong hindi magaganda ang naisip ko. Araw-araw ako nagdadasal na sana maliwanagan si Patricia at makinig na lang sa akin. Masakit sa akin yung nag-aaway kami at kailangan ko siyang pagsabihan ng kung ano-ano. Pero hindi naman ako pwedeng magpakabait at magmakaawa sa kanya. Ayokong isipin niyang nagtagumpay siya. Alam niyo, Popoy at Hasmin, minsan umiiyak na lang ako sa gabi bago matulog. Yun lang kasi ang paraan ko para maglabas ng tinatago kong emosyon. Kasi ang hirap. Ang hirap-hirap gampanan ng papel ng pagiging nanay at tatay. Ito yung trabaho na walang day off at walang sweldo. Minsan nga sa sobrang pagod, gusto ko na lang umalis at magbunta kung saan. Pero syempre, hindi naman pwedeng iwan ng mga kapatid ko. Alam ko, hindi pa nila kakayanin. Nawala na nga sila ng nanay at tatay tapos iiwan ko pa sila. Kaya kahit minsan, gusto ko nang sumuko sa pagod. Iniisip ko na lang kung gaano ko sila kamahal. At kung gaano ako kaswerte na kahit wala na akong nanay at tatay, eh meron naman akong mga kapatid na makakasama ko habang nabubuhay ako. 为你。 Dear MOR Oras natin mga kapamilya, 12.52 na po ng tanghali. Oras natin sa atin yan ng Alaksan FR Bear Brand at hati din sa atin yan ng Right Med. Ay nako. Well, well, well, wishing well. Nakaka-relate ako dyan. <laughs> Nakarelate, Nakarelate ka? ako dyan bilang, uh, I mean, sa aspeto na ganyan. na, Actually, ganyan din ako sa mga kapatid Mabunga ko. Mabunga nga oo, may mga pagkakataon mm. talagang mabunganga. Even the smallest things talaga na, like halimbawa, pinag-inuman lang ng tubig. Na, lalagay mo na naman dyan, kaya mo ano yung linis ng ano natin. Hindi mo man nahugasan. Mga ah, ganon. Oo, ah, ganyan mga ating-ate tsaka mga kuyang-kuya Correct. umasta. Oo, di naman ganyan kaya- klaseng ate ka kaya Desa. Oo, ganyan akong klaseng ate. Kasi, <laughs> ah, gusto ko naman i-defend ang sarili ko, Mm, Popoy. ah. Hmm, sige, paano Hindi, nga Kasi lumaki din naman kami na, like, although buhay pa naman ang mga magulang ko, pero Aha. kasi busy nga sa mga kanya-kanyang trabaho yung tatay ko, yung nanay ko, busy din sa mga eksena niya sa buhay. 'Di ba So, ako yung naglo-look over talaga sa mga kapatid ko. Baby pa lang sila. Ang lalayo kasi ng agwat namin eh. Kumbaga, ang sumunod sa akin is, I'm 30 31, yung sumunod sa akin 29. Okay. Yung sumunod doon, mga teenager na, 19, Oo, oo, mga nag-aaral pa, di ba? Correct, Mm. malaking check. Kaya baby pa lang sila, medyo college na ako noon. So ako ang nag-aalaga sa kanila. 'di ba, mga panang wala kaming katulong. Yun nga, na-experience ko rin. Ako, arte-arte mo. Lalo yung kapatid ko ngayon, yung pangatlo, pag magbibihis, nagkukulong sa kwarto, ayaw akong papasukin. May kukunin ka lang eh. naman. Oo, sabi, sabi ko, ay, ako, titigilan mo nga ako kung ka naghuhugas ng kineme mo kapag ano, ang baby ka, kung nagpapalit ng ano mo, pampers mo. Ganyan-ganyan. Ginaganyan ko din sila, yung mga kapatid ko. Di ba? Okay. Ah. Kaya, nakaka-relate naman ako in all Mm. fairness doon. Ayun nga. Naka, Yeah. Natutuwa Ako- ako ako. brings back all the memories. Yeah, ako naman, ah, namimiss ko yung mga ate ko na ganyan. Mm. Oo, na talagang malayo talaga, more than, ah, well, 11 years doon sa panganay namin, tapos 10 years doon sa kasunod. Talagang babing-baby nila ako Ay, noon. ko, babying baby ka talaga. Babing baby naman ako. Pero ah, pagdating nga sa mga ganyan, hanggang sa ganitong edad, has mean, ba ang uh, sermon ng mga magulang uh, sa sermon ng mga ate. Parang mm. mas ano sila, para mas bata rin, mas ah, mm. uh, ano pa, mas uh, <laughs> mas matindi mag-sermon ng mga kapatid. Correct. Actually, ako, I agree with that. Mm. Mas matindi magsermon ng mga nakakatandang kapatid kaysa sa mga magulang. Sa totoo lang. <laughs> diba, ako mas winawagwagan ko yung mga kapatid ko kaysa mas, sa mga magulang oo, ko. Oo, mas eh. Ah, nakaka-relate pa sila sa'yo. Mm. Ayan, yung mga magulang mo, dyan na lang yung mga, ano, yung mga basic yan eh, di ba? Pero I think, Popoy, no, sa mga katulad kaming, katulad namin nila Desa, ni hmm. Odessa, mm. 'di ba? Kaya kami siguro ganyan sa mga kapatid namin because we've seen them grown up. Okay. We've seen them grow grow up at saka hindi lang 'yon, nag-alaga kasi kami. Mm, mm, 'Di ba? So nandoon yung feeling mo, may karapatan ka na punahin bawat kilos nila. Lalo kung may, mali Correct. May karapatan ka na maging parte ng mga desisyon nila at magdesisyon din para sa kanila. Yeah. Pero kapag ka nga, Hasmin, dumarating ka na sa mga edad na katulad niyan, teenager na, mm-hmm. di ba? Marami na rin mga natutunan kahit papaano sa buhay. Hanggang kailan ka ba, uh, bilang ate, hanggang kailan ang lisensya mo uh, para pakialaman o paalalahanan o hangga uh, kailan ka ba nakikialam na o kailan mo ba malalaman na nagpapaalala ka lang sa kanila? Well, well, well, wishing well. Alam mo po, Popoy, nag-iiba kasi mm, talaga. Mm, sa kaya totoo nga. lang. Lalo na nga kapag medyo umiidad na din yan. yan nagkakar Nung mga bata pa, mauuto mo pa yan eh. Mm. Matatakot mo pa yan sa manok. Sige, pag hindi ka sumunod talaga, mabubo, may monster. May monster. Mabubungal yung ngipin mo. Hindi kita isasama sa peryahan. Pag di kayo natulog ng hapon, hindi Ako. kayo magsisitangkad. Yan, sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ka sumunod sa utos ko, wala kang masarap na ulam. <laughs> Natotoo totoo namang ginagawa talaga ni Yasmin. Correct. At kaya-kaya ng mga ate yan at mga kuya kuya. Correct. Pero ngayon kasing medyo matatanda na sila. Mm-hmm. Hindi mo na matatakot basta-basta. Uh-oh. Diba? Meron na silang mga sariling diskarte paniniwala sa buhay. At nandiyan na ngayon sasagot-sagutin ka. Totoo Tama. yan. Hindi lang sasagot-sagutin, matututo na magsinungaling. Minsan nga, uh, iisipin mo na lang, Hasmin, ano, bilang uh, ate o kuya, sana hindi ko na lang, uh, ah, uh, hindi na lang kita tinuruan. Dati tinuturuan lang kita ng uh, computer. Dati, tinutu- bago pa computer, tinuturuan lang kita mm-hmm. magsulat. Sana hindi na lang kita tinuruan magsulat nang hindi ka mga nakapagbasa ng libro <laughs> nang hindi ka nakapangatwiran sa akin. Correct. Mas magaling ka na sa akin. Pero alam mo, <laughs> ang worst thing, Popoy, ang pinakamasakit na maririnig ng kapatid, lalo na nga ng mga ate mm. o kuya sa mga kapatid nila, yung sasabihin na, ay nako, sana hindi lang kita naging kapatid, sana hindi lang kita naging ate. Pero pa- diba? feeling ko may mas masakit pa dyan, Hasmin, lalo na kapag ka nalaman mo ha, na ano? Gina-girlfriend o binu-boyfriend yung kapatid mo ng ex mo. Ay, trula dyan yan. Ikaw, payag ka ba dyan, Asmin? Ako? Eh, sa akin issue talaga yan, Popoy, no? Magamat hindi naman nangyayari sa amin magkapatid uh, dahil ang layo naman ng... But just in case. Just in case mangyari. Diba? Kasi meron ako 19... Katulad nito, 10 years Correct. ang agwat. Sa bagay, oo, oh, may 19 years old akong kapatid. Ay, pag nabalitaan ko yung isa sa mga ex ko, uh-uh. eh, you o umaawra sa kapatid ko, sa burutan ko talaga yung kapatid ko. Oh, yung mga At ex, ini-entertain ng kapatid din. ko. Mm. Tapos ex-convict din. Ay, nako, <laughs> dong. Charing keme. Hindi, issue sa akin yun, Popoy, no? Mm-hmm. Kasi tama yung sinabi ni Des. Kaya mo nga, binrake yan kasi may dahilan, 'di ba? Lalo na kung ako nakipag-break sa kanya, 'di ba? Oh. May dahilan ibig sabihin hindi nag-workout, ibig sabihin may pangit. Oh. 'Di ba? Tapos 'di ba, mapupunta sa iyo. Eh, Alam par- mo nang may may eksenang hindi may may mapanglot ka na nangyari sa amin. Eh, paano kung mangyari sa iyo 'yan? Yun. Tsaka respeto mo na rin bilang ate, no? Bilang ako ay kapatid mo, 'di ba? Anong gusto mo ipamukha sa akin? You're better than me. Yo, yun nga lang. Moko. Ah, yun. Kung nga bume better than me, pero para sa akin hindi masyadong issue 'yan, Hasmin. Bakit? Kung sakali, kung sakali man ligaw yung uh, uh, ex mo, dun sa akin o ligawan ko yung uh, ano to, yung kapatid ng uh, ex ko. Mm-hmm. Yun nga eh uh, syempre may lumipas ng panahon. Wag naman yung sun- magkasunod na magkasunod. Ayoko rin <laughs> naman ng ganun mm-hmm. na para lang talagang uh, tuhog kayo, 'di ba? Parang uh, niligawan mo yung ate the following month yung uh, kapatid naman. Hindi naman sa ganun. Pero katulad nito, uh, meron ng mga pataan na mahabang panahon eh parang okay lang naman sa akin yan. Eh kung talaga napusuan niya eh. Ngayon, doon sa punto na uh, sabi nga kanina, 'di ba? Basura ko na nga eh. O meron nang hindi magandang ano 'yan kaya itinapon kumalay mo naman dahil sa magkaiba rin dahil kahit magkapatid, Asmin, totoo naman 'to, 'di ba? Kahit magkakapatid, kahit very close pa kayo, magkakaiba rin ang ugali ninyo. Paano kung sila naman yung mag-jive na talaga namang uh, uh, dumaan lang pala siya, nakilala o na-date lang yung ate o yung uh, kuya mo, pero para sa naman pala siya. Paano naman kapag ka ganun ang mga eksena? Ay nako, mga kapamilya, kung kayo eh, may experience na ganyan o kung kayo ay gusto makisawsaw sa usapan, tumawag na kayo, 924-2684-415-1111. Okay lang ba sa inyo? Juwain din ang kapatid nyo yung ex ninyo? Ako talaga hindi talaga pwede sa akin. Ako pwede Popoy. lang, okay lang. Hindi pwede yan. Respeto, delikadesa na rin yan, Popoy, di ba? Parang ano lang, ano, boto na kapag hindi napusuan ng aso, niluwa, kakainin mo din. Ay, ito, ito ko na nga, oh. Eh, aso nga kasi, na, di ba? Nagiinit Kaya na mga pwede. ninya, nagiinit na mga ninya. Kausapin natin ating caller, hello? Hello. Ay, oh. Ano pangalan? Pangalan. Edwin. Ano, Edwin. Edwin! Ikaw ba, meron ka ng magkapatid na niligawan? Hindi naman. Ah, hindi. Nakaka-relate lang ako dun kay sa panganay na sa atin nila na parehas kami yung panganay. Pag wala yung mga magulang namin, Hmm. ako yung nagiging bata sa bahay na Ay, batas talaga. Mag-away-away kami pag hindi sumusunod. Oo. Oh. Ano, batas militar ba yan? Hindi naman pag yung halimbawa may itotoka ako sa kanila, hindi gagawin, aaway ko sila. Ah, talaga. Ilan taon na yung mga kapatid mo? Katamaran yan. Ano na sila? ma- 22, 19 tsaka 21. Yeah, meron ka bang ah, katampuhan o wala naman? Sa ngayon, wala na kasi jamming-jamming na kami yun kasi pare-pares na kami ng... Hindi na nagkakalo yung mga edad namin. Yo, mm. nasusunod ka naman kahit papano. At nagpapasalamat naman sila sa iyo. Oo, dati nasusunod ako pero ngayon... Oh. May kanya-kanyang diskarte na. Ayun. Ayan. Wala nakamaliit. Natuto na rin. Maraming salamat sa iyo, Kuya ah, Edwin. Thank, Thank you. you so much. At ito na nga, yun nga, o oh, tumawag kayo, yung chika nga namin, di ba nga, na sino ba ang uh, sumasang-ayon sa sinabi ni Popoy na okay lang na juwain ang ex ng iyong kapatid, di ba? Eto o, oh, sana naman totoo na tong ano ha. <laughs> Sasagot ha. Ah. Hello? Hello po. Ay, Bata parang bata ba batuta. To ilang taon ka na? 26 <laughs> po. Ay, 26. Okay, okay. Sige. Boses bata lang. Ikaw ba na-experience mo na yon girl? Ano pangalan ano mo pala? Jen po. Jen! O, Jen, ikaw ba na-experience mo na yon na... Hindi- Hindi, hindi pa? O, ba't ka tumawa? tumawag? <laughs> Charing. Tatanong kami yung mga naka-experience na eh. Ba- baka magtatanong ka kung may klase. Oo. Wala, walang pasok. Kung nag-aaral pa siya, 26 years old na. Ah. Malay mo. Oh, in short, ba't tumawag? Wala po. Oh. ko lang po na okay lang sa akin. Oh, bakit okay sa iyo? Na maging ano nga din yung kapatid ko. Ba, hmm. kung ex ko maging ano boyfriend ng kapatid ko. Mm. Siyempre kung ano yung tinitibok ng puso niya, eh kung sila naman talaga, di hahayaan ko. kung Iintindihin mo. sasama sila. Opo. Eh, paano kung bitter ka pa? Oo. <laughs> Oo, hindi ka pa naka-move on. Oo, ganun. Issue yun. <laughs> Maatim mo mm. ba? kung saan po masaya ang kapatid ko, doon na lang din Charing po. ako. Kasi, kasi, mag, kasi magkikita rin sila. <laughs> sa isang bubong. Plastic! Charing Keme. hindi yung ganun ha, ah. hindi yung ganun. Ay, maraming maraming salamat sa iyo, Thank Jen. you. ha? Thank Hindi you. hindi Okay. po. Pero hindi po, Poy, no, halimbawa nga sabihin natin hindi ka pa naka-move on. Bitter ka pa nga, Oh. 'di ba? Bitter ka pa dun sa eh, doon ka kumontra sa ex mo. Doon Bitter ka pa kumontra. dun sa ex mo, tapos alam naman ng kapatid mo na bitter ka pa, eh feeling ng kapatid mo sila ang meant to be. Pupush mo pa din, gusto gusto mo magkaroon kayo magka... Alam mo, po po, ang, ang mga jowa, mapapalitan yan. Pero ang mga kapatid, hindi yan mapapalitan. Pwede Tandaan na rin. Huwag kang kumeme. O, oh, tanungin natin ito. Wish ko lang, totoo na to, ha? Hello? Hello po. Anong pangalan? Mark po. Mark? Mm. Oh, ikaw ba nakarelate ka ba doon sa aming kwento? Ah, uh, super relate kasi ano, Parehas din kaming wala nang uh, mother, father ko. Mother, father, brother, sister, how do you brush your teeth? Ganon. <laughs> o, o yun yung nakarelate ka ba dun sa eksenang Opo, nagkaroon ka ng din ano. jowa? Ako din yung panganay. Oh. Tapos yun, ah yung kapatid kong bunso, Oo. may oh. nanliligaw sa kanya. Mm. Sakto naman yung nanliligaw sa kanya. Ex ko yung kapatid. Ah, ma- parang magka-criss-cross naman, ganyan. Mm. Tapos oh. yun, nakita ko sila doon sa may halos ilang kanto bago yung bahay mm. namin. Hindi maganda yung naging memories mo ron sa ex mo? Parang po, opo. Okay, tapos anong uh, uh, anong Anong kinakatakot mo? mo? Anong kinakatakot mo? Parehas ba silang ugali ng kapatid niya, ganyan? Ang inaano ko lang, baka gumaganti lang yung kuya niya oh. sa bunso namin kapatid. Mm, So parang feeling mo pinagpaplanuhan. Nakita ko kasi yung kapatid ko, tsaka yung yung nanliligaw. Ando doon sa labas ng bahay. Sabi ko, sabi ko sa lalaki, kilala mo ako, nung niligaw ako sa kapatid mo, mm. pumupunta ako sa bahay niyo. Mm. Pero ikaw, dito ka lang sa karsada. Yeah. Eh, natatakot nga kasi dahil nga may yeah. pas pala kayo ng oh, ano, tsaka, tsaka bakit niya. natatakot ka kung gagantihan yung kapatid mo? Meron ka bang hindi nagawa maganda ron sa kapatid niya naman? Ah, hindi naman. Wala naman. Wala, Ay, eh, naman. wala naman pala. Pero anong uh, suma total? Nagkatuluyan ba sila? Eh, baka naman na ano lang, uh, tinutunog kay lang, may kuma- kumakain ng balot o baka hindi, pe ah, pwesto uh, lang, magpapat session, ano? Pat session, ano? Magsasabu? <laughs> <laughs> De joke lang, joke lang pare. Hindi, mm. inaway naman sa akin nung lalaki na nililigaw siya sa kapatid ko. Sabi ko kung manliligaw ka, sa bahay. Sa bahay. Pero nung time na yun, sobrang galit ko, nabugubog ko yung lalaki. Ayan. Pati kapatid ko na na ano? Napalo ko rin doon sa ano, sa bahay namin. Bakit mm. mo naman binugbog? Nga. Hindi, hindi, hindi naman totally bugbog. Kumbaga nasaktan lang din na kasi napakapangit tignan eh sa labas ng bahay. Eh kung wala naman kayong bahay. <laughs> sa labas lang talaga kayo nakatira. Pipilitin mo magkabahay, ano? Eh, biro lang pare. Lang. Pero ngayon, ano, <laughs> formal na nanligaw? Oh, uh, formal siya nanligaw pero ngayon wala naman sila, wala na sila matagal. Ayun. Ah, yun naman oh, pala. Okay. O di maraming salamat na lang sa iyo, ha? Sige, thank you. Thank you so very very much. Nakakaloka kasi yun. Sa bahay ka man ligaw, keme-keme. Mm, pero binugbog muna. Paano aakyat niya? Kita mo pilay. Lo- Nalumpo dahil binugbog mo. Nakakaloka. Sabi mo rin sa kapatid, oh, ba't hindi natuloy umakyat ng ligaw yung manliligaw? Pilay, pinilay mo eh. Pi- sinilay mo ko yan. Papunta ka na papunta sa bahay. Wala naman tayong bahay. <laughs> Sinasabi ko sa'yo, oh, eto, last caller natin. Wish ko lang matino na to. <laughs> Hello? Hello po, good afternoon. Ay, mukhang hindi. Ay, bigo tayo. <laughs> Charing. Anong pangalan mo, ate? Judith po. Ha? Judith po. Kailan? Anong Kailan ang Ah, ano oh, niyan? Judith? Judith niyan? Boy, holiday ngayon, baka maniningil ka pa. Hmm. Judith, po. Judith, oh, ano, nakarelate ka ba, Judith? Papayag Opo. ka ba? Okay lang ba sa'yo na yung kapatid mo eh ligawan ng ex mo? Hindi po. Ay, oh, sorry, Popoy. Meron din hindi. Bakit hindi? <laughs> Kasi po, ano, pangit po yung ganon. Akala ko pangit. Pangit yung kapatid mo. <laughs> yung maliligaw mo, hindi ako papayag. Bakit naging pangit? Pangit pong tingnan sa magkapatid. Mm ano po, ang nililigawan niya yung kapatid mo tapos ex no? Relate na relate ho ako doon. Mm, sandali, ah, Judith? Po? Judith, taga saan ka? Taga Marinduque po. Sa Marinduque. Saan ka dito sa Manila ngayon? Makati po. Sa Makati. Ikaw ba yung ano, yung ah, maganda na ay medyo singkitin yung mata? Hindi po. Hindi. <laughs> Ah, medyo bilugan mata mo, no? Opo. Ayun, oh, hindi singkitin eh. Tapos medyo kayo manggi. Hindi po. Hindi, maputi. Opo. Mm, oo, ikaw nga yun. Alam mo, naging, Sino? naging girlfriend ko yung kapatid mo eh. <laughs> si ano? Ano pangalan nga nun? Si Joelyn. Oh, No, si oh, Joelyn! Oo. Tapos nung nakita nga kita sa picture niya, ah, mm-hmm. lil- sabi ko parang mas bagay kami nung ate mo. Ni... So okay lang ba, Judith? Namanligaw ako mm. sa'yo? Hindi po. Ay, Okay. busyosa. Charing. Ayan, Okay. <laughs> Charot lang. Hello, Judith. Po. So, nakarelate ka. Bakit? Ano, may talaga nangyari ba sa totoong buhay yan? Opo, yung kapatid ko po, nililigawan po siya ng ex ko. Mm. Pero nakinig naman po sa akin yung kapatid ko, hindi niya po Mm, sinagot. Hmm, baka naman bitter ka lang. Baka naman nakinig lang talaga, hindi naman inintindi. Magkaiba yon. Ha, feeling ko nagsinungaling sa'yo yun. <laughs> Charing. Sabi po sa akin ng kapatid ko, ah, basura ako basura mo na nga, pupulutin ko pa. Mm-mm. Ay, ang taray. Ang ganda mo, Teng. May pinanggalingan talaga yung linyahan kanina ni uh, Desa. Thank you so much, Judith. Salamat, Judith. Pero ito na nga yung sinasabi ko sa iyo, Popoy. Ah, para sa akin, it will matter na ligawan ng ex mo ang kapatid mo, lalo na nga kung halimbawa may mga ganyang instances, mm. pangit ang breakup, o di naman kaya hindi pa rin nakamove on itong babae. Ikaw ba, Popoy, halimbawa, mangyari mm. ba hmm. sa yan? Alam mo, ang kuya mo hindi pa nakaka-move on. Sa gusto mong jowain, mahaatim mo ba yun? Eh, depende eh Ay, sa akin hindi ko maatim yun. Mm. Mag-aaway kami dahil lang sa isang pagka, lalaki. Hindi, diba? kapag ka, pagka naman na halos uh, ah, nasira yung buhay nung uh, kapatid mo nga, yung uh, talagang nawala siya sa landas, tapos uh, may jojowain ka, eh, siguro talagang uh, ititake into consideration ko yun, Asmin. Pero kapag ka naman yung uh, the usual, nanligaw, naging sila, nagpaka-sweet-sweet sila sa isa't isa, tapos uh, hin- uh, hindi talaga naging uh, successful. Tapos sa tingin mo, eh, successful ka at you, you are really in love at walang bahid paghihiganti uh, sa isa't isa ay nararamdaman ninyo, walang pagganti na nararamdaman ka mula dun sa babae, papunta halimbawa sa kapatid mo at ikaw rin naman hindi mo gustong igante yung kapatid mo I don't think uh, I don't see anything wrong ah, ang daming condition sa buhay basta sa akin hindi na pwede yan basta Kung, nakakaloka raw yung kwento ni na. ate I- ang sakit kasi yan. sa tiyan katatawa pero ganyan talaga kapag ka nakakatanda ang uh, ah, magkapatid gagawin ng lahat mapabuti lang mga kapatid na nice story po sabi ni Rose Ann Haraya ayan nasa na yung akin ewan ko sa'yo <laughs> basahin mo pa yan nawawala yung akin ah, ito sabi ni uh, ah, Ruben Reyes yes, Popoy at Asmin, very inspiring ang story today. It reminds us kung gaano kahalaga ang role ng mga panganay sa pamilya. Sana makinig si uh, Patricia sa ate niya bago pa may mangyari sa kanya. Ito naman mula kay Jennifer Didase. Nakakatuwa naman ang story niyo ngayon. Ayan, mahingan, ano to, mahangin na lunes. <laughs> sa totoo lang para sa akin, mas masaya ang magkaroon ng maraming kapatid. Tulad namin na nine na magkakapatid. Minsan, Shampoo! Correct. Minsan may tampuhan, <laughs> kulitan, minsan pa ngay suntukan. Ayan. Pero parte ng paglaki yon ng mga pangangyayari na yon, di ba? Ang mahalaga, masaya at nagdadamayan pa rin. Ako na experience ko na yun. Nagsuntukan, suntukan kami magkapatid. Talaga. Yung sumunod sa akin, alam mo kung dahil saan? Saan? Sa pansit kanto. <laughs> na ikaw ang nagluto? Alala, alala ko. Hindi, hindi pa luto yun. Ay, ah, hindi pa luto? Kinain na! Hindi, gaps talaga. <laughs> Naghahatian nga kami. Oo. Oh. Ang gusto ng kapatid ko, apat sa kanya, siya lang mag-isang kakain. Apat na... Na... Sachet? Akin, oo, pan, pansit canton. Tapos sa akin, tatlo lang. Eh, tatlo kaming kakain kasama yung mga kasambahay. Mm. Sabi ko, anong katakawan niyan? Paki-explain. <laughs> Kung nakikinig mo ng kapatid ko ngayon, al- alam mo yan, diyan kita nahampas ng kaset. Yan na naman, si Rafi. <laughs> si Yasmin. Oo, nahampas naman niya ako ng daspan. Okay mm, lang. ako Charing. naman kami ni ano ni ah, kuya, yan madalas. Kami na nga lang dalawang mm, lalaki mm, sa magkakapatid, kami pa yung madalas magkaengkwentro. Ah, bubu- nag- nagbugihan din kayo. Oo, nagsimula nang ah, dahil sa sasakyan yan. At Asmin, hindi pa ito yung mga sasakyan na ginagamit na natin, na sasakyan. Ito yung mga matchbox noon. Ah, yung Kasi meron yung matchbox. Charing pagka pagka nilagay mo sa sa freezer, iba nag-iiba yung kulay. Kapag ka ininitan mm-hmm. mo ng tubig, magiiba rin Correct. yung kulay. Ayaw niyang ginagalaw ko yung mga matchbox niyang yun. Ay, ay mo mga yayaman pinag-aawayan, matchbox kami, mahirap. Pansit ka ito ng pinag-aawayan. <laughs> 'Di ba? O mula kay Neil, Nilza medyo nakarelate ako sa story. Ako na lang din ang nag-aalaga sa mga kapatid ko dahil iniwan kami ng parents namin. Ang masaklap lang nun, dalawang high school at dalawang elementary pa mga kapatid ko. Ako ang nagpapaaral sa kanila. Mahirap pero okay lang basta masaya kami. Ay, Neil, napupusuan ko naman yung ano mo, yung ganap mo yan. Mahirap yon Popoy, ha? Oo, kaya i-dear MOR mo yan. Correct, malaking check. Ah, pero eto ka na nga. Nako, bago tayo humayo ng bonggang-bongga. Eh, happy, happy listening muna. Uh, Joyce, <laughs> Faye, Kuya Renz, Tita Avic at Tito Raul. Have a safe trip po. O, oh, eto ha, saglit lang ha. Ano lang to, ah, uh, ano, public service lang na mm. very, very nice. O, inanawagan yung mga taga ano, may mga nag, may nag-message sa akin si Melay Garcia kasi meron siyang mga kamag-anak na nalubog nga sa ano, nananawagan daw sila sa mga taga Hain Nueva Ecija. Nako, ayun yung mga tao daw nangangailangan ng tulong dyan. Nasa bubok na daw sila. Nasa hain, oo. Correct, wala pa daw uh, nagre-rescue. Ayan, tsaka dun sa mga taga Gapan. Ayan, tulungan naman natin sila sa mga, ayan, kung may nakikinig hmm. na uh, government offices or officials, sa puntahan sa, po natin. Oh, sa tingin ko naman, eh, meron, Hasmin. Correct. Nga lang, eh, baka yung pagpunta rin dun sa lugar, may hirapan sila. Kaya naman na uh, stay calm, magdasal lamang po kayo dyan sa kinaroroonan nyo. Huwag niyang gumawa ng mga, ano ha, ng mga eksena. Uh, huwag nang uh, magpaka-superman muna. Antay-antay lamang po. Correct, malaking check ang oras natin, 1.12 na po ng hapon. Oras at sa ating ngayon ng Allertine, Bear Brand, Wholesome Cement, Summit Drinking Water at ng Touch Mobile. Kasama niyo pa rin, ako po si Baby Girl Hasmi. At ako naman si DJ P, DJ Popoy. That's my Gwa Popoy. Maratili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR. 101.9. My Only Radio. For Life. mga kwentong makulay At ang storya mo ang bumibida dito Dire mo ay mga kwento ng adik sa pag-ibig Dire mo ay puno ng drama at kilig i mo sa mundo ang kwento ng buhay mo Mabigyan ng kulay Dear M.O.R. Popoy at Hasmin, hindi umubra ang mga salita ko kay Patricia Sinubukan ko rin siyang gamitan ng batas militar. Hatid sundo sa school, bawal magpunta sa kung saan, bawal ang internet sa bahay, confiscated din ang cellphone niya. Pero lalo lang siyang nagrebelde. Hindi niya ako kinausap the whole time. Alam ko hindi ko siya pwedeng ipush palalo dahil baka mamaya e maisipan niyang maglayas. Bukod kay Patricia, alam ko kailangan ko rin kumprontahin si Martin dahil hindi naman tuluyang titigil yung bata sa kalokohan niya kung hindi rin titigil ang lalaking pinagpapantasyahan niya. Kaya naman, naglaan ako ng isang araw para kausapin si Martin. Nasa eskwelahan si Patricia noon. Ako naman hindi pumasok sa trabaho. I invited Martin sa bahay. Yun lang kasi ang alam kong ligtas na lugar para kumprontahin siya. Hindi ko rin pinapasok sa trabaho si Fredo para samahan ako. Baka kasi mamaya eh anong gawin ni Martin sa akin. Mabuti nang may gwardya ako. Baklaman si Fredo pero malaki siyang bakla. Alam ko kakayanin niya si Martin kung sakali. Fredo, Baka ang espesyal na bisita na natin yan. Ay! Okay, sige. I shall open the door to hell na. <laughs> ayan na, ayan na. Hindi makapaghintay naman to. O ate, ito na yung hampas lupang iaalay natin kay Bathala. Hi, Martin. Hello, Desa. How are you? Wow. You're really asking me kung kumusta ako? Actually, no. I just said that uh, out of habit whenever I'm meeting someone. So don't bother answering. I don't care naman kung kamusta ka. <laughs> Hindi ka pa rin nagbabago, Des. Napaka-prangka mo pa rin. Ikaw din. Masamang tao ka pa rin. <laughs> Pero sabi na nga ba hindi ka makakatiis eh. Makikipagkita at makikipagkita ka pa rin sa akin. Whatever. <laughs> Let's cut to the chase. Mm. Ano bang problema mo at hindi mo magawang layuan ang kapatid ko? Uh, <laughs> finally! <laughs> Makakapag-explain na ako. Well, look this Una sa lahat, I didn't know na kapatid mo si Patty when I first met her. Malay ko bang may kapatid ka palang gaya niya eh hindi mo naman ako dinadala sa bahay niyo nung tayo, di ba? At saka Desa, please. Matagal nang tapos yung sa atin. Kung ano man ang nangyaring hindi maganda before, nagkapatawaran tayo, di ba? Kaya kung ano man ang meron sa amin ni Patty ngayon, walang kinalaman yun sa'yo. Nagustuhan ko siya bilang siya at hindi dahil kapatid mo siya. Ang sabihin mo, na gustuhan mo siya bilang siya. Pero lalo ka nang gigil makuha siya nung nalaman mong kapatid ko. <laughs> Alam ko kung anong trip mo, Martin. Gagamitin mo lang ang kapatid ko to get even with me for breaking up with you. <laughs> dahil kung totoong okay ka na sa nakaraan natin, nakamove on ka na. Lalayuan mo na si Patty the very second na nalaman mo kapatid ko siya. Matatauhan ka, mahihiya ka kasi <laughs> utang na loob. Ex mo na nga ang ate ng babaeng pinupormahan mo, ang layo pa ng agwat ng edad nyo. But, you did the complete opposite. Lalo kang dumikit to sa bata eh. Makapal na nga yung mukha mo, nakakadiri ka pa. Patricia could be your younger sister. <laughs> Desa, believe me, iniwasan ko ang kapatid mo pero siya tong lapit ng lapit sa akin. Kasalanan ko ba kung gustong-gusto niya ako? Well, sana dinoble mong efforts mo. Sana diniretso mo siya na tigil-tigilan ka na. Dessa, I can't do that. I can't break her heart. Pues mamili ka. You break her heart, or I will break your neck. Dessa, please, ayoko ng away. Walang magiging away kung lalayuan mong kapatid ko. Honestly, Dessa, as much as I want to, I think it's Patty's decision. She's young, but she's not a child anymore. Give her a chance to decide for herself. Martin, Obviously, my sister can't make the right decisions for herself. Parehas niyong pinagpipilitang there's something special sa pagitan niyo when in reality, she's just running after you para galitin ako. At ikaw naman, pinagbibigyan mo. Oh, sige, sige. Ganito na lang. I will give you my word na kahit ano ba na maging ending nito, I will never hurt Patty. Never. Alright? Hindi ko gagawin sa kanya yung mga maling nagawa ko sa'yo. I promise. <laughs> You're so disgusting. Ito naman ang mapapangako ko sa'yo, Martin. As long as you're in Patty's life, I can't guarantee your safety. I don't need your promises, Martin. I want you gone. Okay? We're done. You can leave. What? You can leave. Uh, that's it? Yeah, that's it. <laughs> <laughs> Alam mo, Desa, I'm so tired of this game. Papupuntahin mo tapos paaalisin mo. Papupuntahin mo tapos paaalisin mo. Eh, anong magagawa ko? Pumapayag ka naman eh. Sige na. Alis na. Get out of my house and go straight to hell. <laughs> to hell, ha? Siguro naman alam mo na yung daan. Galing ka na dun, di ba? <laughs> I still go there every now and then. I'm the devil's secretary. Gusto mo pasundo kita? out, Martin! Out! Popayat Hasmin, it took all my strength para hindi patayin right then and there si Martin. Halatang halata naman kasi na nang titrip lang siya at ginagamit lang niya ang kapatid ko for his own entertainment. Popoy at Hasmin, I did everything I could. Kulang na lang ipapulis ko si Martin. Pero ano naman ang irereklamo ko? Irereklamo ko. Nasa legal age na si Patricia to do anything she wants. Gustuhin ko man siyang bantayan 24-7, pero hindi naman pwede dahil may iba pa akong responsibilidad. Eventually, hinayaan ko na lang si Patricia. Eh wala eh. Iba talaga mga bata ngayon. Daig pa ang mga sundalo never say die. Hindi malinaw sa akin kung sila na ba ni Martin or what. Pero ang alam ko, they were seeing each other. Wala na akong nagawa noon, kundi bantayan na lang kung okay pa ba si Patricia, kung masaya ba siya, o kung may nangyaring hindi maganda. And it was a good thing, Popoy at Hasmin, na hindi ko binaba ang guard ko. Kasi, gaya ng ini-expect ko, papalya at papalya din tong si Martin and I took advantage of his mistake para turuan siya ng leksyon. Ate, tama na ba itong timpla ko? Patikim na. Hmm. Pwede na. Konting paminta na lang. Okay. Fredo, sinetap mo na ba yung table? Eto na, eto na. Nagsiset up na. O, oh, eh bakit tatlo lang yan? Eh, hindi kakain si Patty eh. Bakit daw? May sakit ba siya? Parang wali naman, Hachi. Ah, Baka nag-crash diet. Alam mo na, malapit na ang summer, ang season kung saan nabobobo ang mga babae kaka-diet. Hmm. Che-check ko nga. Ano, paano na? Mira, ikaw na bahala dito, ah. Okay, ate. Patty? Patty, are you okay? I'm coming in, eh? Patty, are you okay? I'm fine. Oh, eh bakit hindi ka kakain ng dinner? Something wrong? Wala ate, I'm just tired. Do you want to talk about it? Ate, I'm fine, please. I just want to rest. Nilalagnat ka ba? Nilalamig ka yata ah. Balot na balot ka ng kumot. Nakapatay naman ang aircon mo. Patty. Ate, I said I'm fine. <laughs> Tingnan mo tong batang to. Lolokohin mo pa ako. Sabihin mo sa akin kung anong problema mo. Tumingin ka nga dito. Halika nga. No. Patty. Ayoko. Tanggalin mo yung kumot mo, Patty. No, ate, stop. Patty. Sabi na tanggalin mo eh. Mm. <clears throat> o ano, see? I told you I'm fine. Hubarin mo yung long sleeves mo. What? Maghubad ka sabi. Ate, ang weird mo. I said I'm fine. Hubad sabi. <sighs> Ate, please! Just leave me alone. You're not my mother. Of course, I'm not your mother. Dahil hindi ka tulad mo ang magiging anak ko. Huwag mo akong hihirita ng mga ganyang salita, Patricia, ha? Alam mo ba kung anong nararamdaman ko ngayon? I'm getting angry. I'm anxious, but at the same time, I don't know what to do when obviously there's something wrong with you. Huwag mo akong pahirapan. Sabihin mo na yung problema mo. Although mahinala na ako. Sinaktan ka ba ni Martin? Patricia, answer me! Sinaktan ka ba ni Martin? Answer me! Ate... Sa banda? sinampal ka ba niya? Sinuntok? Tinadyakan? Ate, ako yung may kasalanan eh. Ako naman yung naunang nanakit. I was so mad. Pinaghampas ko siya. So, nag-init na rin yung ulo niya. What? Pero ate, ako talaga yung may kasalanan. I swear, hindi niya sinasadya. Patricia naman, kesyo ikaw ang may kasalanan. Kesyo ikaw ang unang nanakit. Hindi kanya dapat pinatulan. Nakita mo ba kung gaano kalaki yung tao na yun kumpara sa'yo? Manda yung hayop na yun. Godofredo! Godofredo! Ate! Ate, please, wag Maghanda ka, may susugurin tayo, ha? Hala, ate, saan tayo pupunta? Sa hayop na Martin na yon. Oh my God! Magbihis ka na, dalian mo. Sinaktan niya ba yung sister ko? Almira! Almira! Ate? Tumawag ka ng taxi ngayon na, ha? Oh, okay. Nasaan na ba yung 2x2 ni Daddy? ka ba dito sa kanto na to yung bahay ni Martin? Yes. Number 17, 17. Parang wala namang 17. Ay, ay ayun! Sa Green na Gate! Manong, Manong, dun sa Green na Gate, yung may nakaparadang pulang kotse. Ayan, yan, yan. Dyan, dyan, dyan, diyan. Manong, dito na lang, ha? Antayin mo kami, ha? Fredo, baba! Uh, eto na, eto na. Ano, ate? Atak na ba tayo? Yes? Ano? Teka, teka. Sandali lang. Di ba kay Martin tong kotse? Yan? Butasan mo yung gulong. Basagin mo yung side mirror. Tirahin mo pati yung hood. Ate, sigurado ka? Baka may CCTV, mas scandal tayo, Wala ha? akong pakialam. Gawin mo na. Okay, okay. Buti fab yung outfit ko. Eto na! Ito pa! Hoy! ginagawa mo sa kotse ko? Hoy! Oh, there you are, Martin. D Desa? where are you? dito, ha? At Fredo? What the heck did you do to my car? Hmm. Let me return that question to you. What the hell did you do to my sister? Desa, wait, let me explain. Fredo, akin na yung dos por dos. Achi, oh. Ito, oh. Hayop ka, Martin! Desa! Desa! Teka! Teka, Desa! Ano ba? Aray! In fairness, Desa! ang bilis ng reflexes mo, ah. Desa, <laughs> ibaba mo yung dispordos. Desa! Batoy! Desa! Nakakainis ka? Di kita matamaan, ah. Godofredo! Eh, ate! Tirahin mo nga to! Ay! With pleasure! Desa, <laughs> you're kidding me, right? Anong magagawa ng baklang to? Teka muna, mag-uusap muna tayo maayos. Sino tinawag mong bakla? What the... Hindi ako bakla. Girl ako! Ano, ha? Ayan! Sige! Suntukin mo pa! Ayusin mo, Fredo! Ang lamya ng suntok mo ah, eh! Sipa! Sipa pa! Ano ka ng kulpabida? Ayan, ano? Ano? Ano? sige! Fredo, pag yan napatumba ah, mo, ibibili kita ng pills! Go! Go! Go! Popoy at Hasmin, hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing yon dahil for the first time in my life, nakalimutan ko lahat ng pinag-aralan ko. Sa sobrang galit ko kay Martin, eh gumamit na ako ng dahas. I don't know about you guys pero nagdilim talaga ang paningin ko nang malaman kong sinaktan ni Martin si Patricia. Iniimagine ko pa lang na nasampal at nakaladkad ni Martin si Patricia eh uminit na rin pati ang dugo ko. Naisip ko na ang batang inaalagaan ko simula pagkabata. Ginabayan ko, binantayan, pinagpuyatan at minahal ko ng sobra-sobra, isasaktan lang ng isang walang kwentang tao. Makita ko nga lang na may kagat ng lamok o sugat si Patricia. E nasasaktan na ako. Paano pa kaya ang pasa na gawa ng ibang tao? Kaya Popoy at Hasmin, wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko. Bayolente na akong bayolente. Pero kung uulitin ang nangyari, I would probably do the same action over and over again. Maparusahan lang ang kahit na sinong nanakit sa mga kapatid ko. Lalo na nga sa bunso naming si Patricia. Napunta kami sa barangay that night, Popoy at Hasmin. Wala nang demandahang naganap kasi magulang na mismo ni Martin ang nakipag-usap sa amin. Alam siguro nila ang matinding toyo sa utak ng anak nila, kaya sila na mismo ang humingi ng tawad. At bilang kapalit, eh hindi rin sila nagsampa ng demanda sa amin. Inakaganti naman na kami, kaya hindi na kailangang pahabain pa ang usapan. Kaya in the end, nagpunta na lang kami sa ospital kahit papano kasi, inapuruhan din ng mga suntok si Fredo. Sugat ang kilay niya at pumutok din ang bibig. Please proceed to the emergency room. Hoy, Godofredo. Bakit ka pa nagpa-confine dito sa ospital? Eh wala ka namang malalang tama ah. Ate, huwag ka ng kontrabida. Cute yung nurse ko. Sinisipat-sipat ko kung kafederasyon ko. Eh, aba, bilis-bilisan mo yung pagsipat kasi uuwi na kita mamaya, ano? Mahal na ospital na to, ano? Kapal ng mukha nito. Private pa talaga yung piniling kwarto. Oo na, sige na. Ito talaga si ate. Minsan na nga lang umariba ang beauty ko eh. Pasok! Ate? Oh, Mira. Um, ate, Kasama ko si Patty. Hmm. Sige, papasukin mo. Halika na, Patty. Ate. Hay, nako! Bago si Ate Desa, Ate Fredo muna. Halika dito, bruha ka. Yeah. Ang sarap mong bunutan buhok sa ano. Kakaloka ka? Tingnan mo nangyari sa akin dahil sa'yo, oh. I'm sorry, kuya. Sunga-sunga mo kasi. Pinagsabihan ka na nga namin ng ilang beses pero hindi ka nakinig. Sabi na nga sa yung masamang elemento yung si Martin eh. Pero ano ginawa mo? Hala, sumugod ka pa rin sa kuweba na kasamaan. Ginawa mo kung ano gusto mo kasi feeling mo matanda ka na. Eh tingnan mo nangyari, ayan oh. Pasapasa ka, pasapasa din ako. Dahil sa'yo nasira yung beauty ko. Dahil sa'yo, my God! Lumabas yung male hormones ko na pinagkatago-tago ko. I'm sorry, Kuya Fredo. Oh, sige na. Nakapaglabas na ako ng sama ng loob. Doon ka na kay Ate Desa. Ate Des. Ate, I'm sorry. Sorry, ate. I'm so sorry. Ay, nako. Alam ko na mangyayari to. I'm sorry, ate. Huwag ka mag-sorry lang. Isa-isahin mo sa akin yung mga pinagsusorry mo. Dali. Ate. Dali. Um, I'm sorry kung naging suil ako. I'm sorry kung hindi ako nakinig sa mga sinabi mo, ate. Sorry kung naging selfish ako. Sorry kung, kung naging tanga ako. I'm sorry, ate. Sorry kung naniwala ako kay Martin kesa sa'yo. I'm so stupid. I'm so stupid, ate. Honestly, Patty, I'm not angry. Pero masama loob ko sa'yo. I'm disappointed. Kasi pakiramdam ko binali wala mo lahat ng ginawa ko para sa iyo eh. Ate! Shut up ka muna, hindi pa ako tapos. Masama loob ko sa iyo kasi feeling ko, binali wala mo yung pagiging magkapatid natin. Pinili mo yung taong hindi mo kilala over me? Bakit? Kasi galit ka sa akin, di ba? Masama loob mo dahil istrikto ko, madisiplina, maigpit sa pera, what else? Masungit, perfectionist, lahat na. Pero Patty, I want you to understand na hindi ako ganun dal trip-trip lang. Ganun ako kasi... Kasi I need to keep our family together. I need to be the strong one dahil wala na tayong mga magulang. You have no idea how hard it is to be the head of the family. Kaya pasensya na, Pati, Almira, Godofredo. Pasensya na kung minsan nababaliwala ako yung gusto nyo. Pero trust me, para sa ikabubuti nyo rin yun. Lalo ka na, Pati. Punso ka. Hindi mo masyadong nakasamang magulang natin, kaya extra strict ako sa'yo. Kasi I had to play a mother and a father to you. Kaya sana maintindihan mo. I know, ate. Ngayon naiintindihan ko na. And I'm sorry, ate. Sorry din kung nasabihan kita last night na hindi ko yung nanay ko. Pero ate, you are a mother to me. You're everything to me. Kayo ni na Ate Mira at ni Kuya Fredo. I'm so sorry for everything. Sige na, sige na. Tama na. Ang importante, kapag nagkaroon ulit tayo ng problema, pagsubok o whatsoever, dapat maging open tayo sa isa't isa. Walang lihiman. Lalo ka na, Fredo. Ha? Bakit ako? Yung mga lalaki mo na tinatakas mo sa bahay. Kala mo hindi ko alam yun, ha? Hala? Looks mo yun, Achi? Loka-loka ka ba? Paano hindi ko malalaman ay napakaingay nyo? Minsan para kayong kinakatay na baboy. Ay, ate! Shh! Ano ka ba? May mga bata. <laughs> Basta, whatever happens, unahin ang pamilya, okay? Yes, yes ate. ate. Popoy at Hasmin, sobra-sobra ang paghingi sa akin ng tawad ni Patricia. Hindi niya siguro sukat akalain na hantong sa ganon kalalang sitwasyon ang inakala niyang simpleng kalokohan lang niya. Ako naman syempre, pinarosahan ko pa rin siya. Hatid sundo ulit at bawal pa rin ang internet sa loob ng isang buwan. Buti na lang at maluwag itong tinanggap ni Patricia. Hindi na rin nagpakita o nagparamdam pa sa amin si Martin Nadala na rin siguro siya. Narealize niya siguro na hindi ako ang tipo ng taong pwedeng-pwedeng pagtripan o paglaruan. Lahat kasi ng bagay na may kinalaman sa mga kapatid ko, eh siniseryoso ko. Pero alam niyo, Popoy at Hasmin, sa nangyaring ito sa pamilya namin, may ilang bagay ang natutunan ko. Una sa lahat, ay na-appreciate ko ang mga kapatid ko. Si Godofredo, Baklaman, pero kayang-kayang kalimutan ang pagiging binabae para lang mapagtanggol kami. Si Almira, kung titignan mo, parang napakahinang babae. Tahimik, pero ang totoo, napakalakas niya. Hindi man siya physically, pero mentally at emotionally. Hindi ko alam kung kakayanin ko kung wala siya. Malaking bagay ang pagtulong at pag-aalalay niya sa akin. At si Patricia, oo, sakit ng ulo pero she brings out the best and worst in me, which is a good thing. She's the challenge that I needed para mas maging malakas at mas maging matatag. Mahirap man aminin pero she makes me a better person. Ewan ko lang kung hanggang kailan niya ako bibigyan ng mga pagsubok to become a better person. Baka mamaya maging santa na ako by that time. At ang pangalawang natutunan ko, Popoy at Hasmin, was how far I would go para sa mga kapatid ko. And it was a big but scary realization for me. Nakakatakot kasi akala ko hanggang todo-todo pag-aalaga at pagbabantay lang ang kaya kong gawin para sa kanila. Pero hindi pala. Kayang-kaya ko palang isakripisyo pati ang buhay ko just for them to be safe and happy. Dahil oo nga pala, hindi lang ako ate sa kanila. Ako rin pala ang nanay at tatay nila and I know for a fact na ganun din ang nararamdaman ng mga magulang namin. They would sacrifice everything, even their own life, just for us. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Popoy at Hasmin. Sabi sa inyo eh, hindi madrama, pero sana kapulutan ito ng aral. Lalong-lalo na nga ng mga kabataan ngayon na pasaway at ng mga ate at, at kuya na pasan ang kinabukasan ng buong pamilya. Mabuhay tayong lahat. Muli, maraming maraming salamat Popoy at Hasmin. God bless sa inyong dalawa and more power sa MOR 101.9. Lubos na gumagalang, Desa. Thank Di maganda yung naging ending. Huwag eh, ang oras natin. 1.54 <laughs> na po ng hapon, oras natin sa atin ng Alaksan FR, Sun Cellular, MX3 Coffee, Philippine National Bank, at ng Sunflower Crackers. Di maganda yung naging ending dahil hindi natin alam, Hasmin, kung maganda ba yung car ni Martin. Eh, balay mo naman. Charing. Kung hindi Pero, na makagandahan, sayang. <laughs> Hindi, feeling ko maganda yung car kasi si Martin, kung nag- talagang no. Ah. nakipagbugayan din si Martin eh. Talagang, Talaga Uh, pero bongga na rin yung nangyari. Kung, pero kung sa akin nga nangyari, sabi ko, kulang pa talaga. Mm-hmm, kulang pa yung sasakyan, pup, mga ari Ay nako, paglabas si Martin, maluloka siya sa kotse niya, pulbo na. <laughs> pulbo na. Hindi na Dinurog. kotse. Pupulbuhin ko talaga yung kotse. Pero ito ko na nga, mabilisan nga lang, Popoy, mm, no? Sige. Uh, ikaw, what's your realization about this story? Ako talaga, ang realization ko lang dito, makes me... Uh, appreciate din tama makes me appreciate my brothers and sisters mm-hmm. not the same time ako hindi naman sa pagdidepensa sa sarili ko popoy ha uh-huh. pero meron talagang mga dahilan bakit ganyan yung mga nakakatanda nating mga kapatid mm-hmm. like me in my case alam ko relate din ako dyan talaga sa ano ni Desa na marahil ang mga kapatid ko talagang gitgit na gitgit na rin sa akin, 'di ba? I mean, aminin niyo, yung mga matatanda, alam niyo, uh, ah, you know for yourself, 'di ba? Na mayroon halimbawa mga kapatid na hindi naman 100% sang-ayon sa inyo, merong iba talaga nakakasamaan ng loob. And kami magkakapatid ganyan din kami. Mm. Pero at the end, Popoy, parang mag, ang, ang mga nakakatandang kapatid, parang magulang din lang 'yan. Uh-huh. They want the best para sa mga kapatid nila. Yan. Yan ang oh. gusto kong maintindihan din ng mga kapatid kong mga swail na nakikita. <laughs> Talagang lumabas pa rin sa bibig mo. Pinigil-pigil na pin Minraktis na ni Yasmina, pero, pero wala. Pero kasi may mga kapatid talagang swail. <laughs> Hindi naman swail yung iba diba? naman ipasaway o iba lang sa mga, mga pinaniniwalaan pasaway. Correct, din. malaking check. Pero yun nga, at the end of the day, magkakampi pa rin kayo kahit anong mangyari. Ayan, blood is thicker than water. Correct, Ika malaking check. Kaya kung meron man pagkakahindi pagkakaunawaan, kung mm. meron mang mga uh, pagkakaiba, 'di ba? Ang importante naman diyan, magrespetuhan kayo. Eh. Pero 'wag niyo kalimutan pa rin respetuhin yung mas nakatatanda sa inyo. 'Yon, tama nga po 'yan mga kapamilya ha. At uh, dito talaga ma-appreciate nga din natin ang mga ate natin, ang mga kuya natin, na mga sige, ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw. Mm-hmm. 'Yun lang ang pagkakaintindi natin kapag ka pinipigilan tayo. Pero kapag ka may nangyari talaga at nagkakatotoo yung uh, sinasabi nila, uh, it all makes sense. Mm-hmm. 'Di ba mm-hmm. na ay nako, buti na lang talaga pinaalala ni Kuya. Buti na lang talaga ipinaalala ni ate noon bakit ba ako hindi nakinig. Uh, kasi uh, yung mga nakatatanda, kaya nga sila mas matanda na sa atin dito sa mundo, mas learned na yan. Mas marami na silang uh, naranasan kesa sa atin. At hindi yan magpapaalala kung uh, hindi rin nila kahit papano naranasan nyo. Correct. Kaya nga sinasabi, di ba, naku, wag tayong, wag magsasawa ang mga tenga natin kapag sinasabi nilang, nako, papunta ka pa lang, sampung beses na ako nakabalik dyan, kotang-kota na ako. Yun. Ganon. At uh, syempre, nako, kahit sa amin, Hasmin, nangyari na yan na magkaaway lang kami. Ngayon lang, ilang minuto lang. Mm-hmm. Oh, parang si kuya, magkaaway lang kami, ilang minuto, ganyan. Tapos mamaya, nakarinig ko, sumisigaw na sa labas. Aba, may umaaway <laughs> na sa kanya. Eh, hindi ko na inalam kung uh, sino pa yung kaaway niya. Basta, ba, teka, kapatid ko yan. Eh, Correct. Yun yung ano eh, yun yung uh, uh, kahit na meron kami hindi pagkakaintindihan, I think of, nako, hindi ko alam Magamatic kung... Magamatic na yan matik eh. Matik na yan. Tutulungan mo pa rin yung kapatid mo, di ba? Uh, Ah, marami, marami pa mga ibang pagkakataon na talaga naman magkaaway kayo ng kapatid mo dahil sa magkaiba yung uh, katwiran nyo, yung paniniwala ninyo. Pero at the end of the day, kayo-kayo rin yung maging kakampi, maging kalaban nyo man ang buong mundo. Correct. At saka, ito payo ko lang ha, huwag kayong mahihiyang ibaba ang pride ninyo. Huwag kayong magdadalawang isip na ibaba ang pride nyo para sa mga kapatid ninyo. Mm-mm. Kung sa ibang tao, kung sa jowa nyo, sa asawa nyo, nagagawa nyo yan, di ba? Hindi nyo nga kadugo What more sa mga kadugo nyo pa? pa. And always remember, mas matagal kayong nagsama ng mga kapatid nyo. Mm-hmm. Diba? More than anybody else. Yan. Tsaka tigilan nyo na please yung mga ano, yung mga kalimutan na tayo. Correct. Mga, yung, mga solian ng ano, ano kandila. Ba? Hindi, yung mga solian ng kandila. Sa mga magkukumari, magkukumpare yun. Oh, pwede nyo gawin yun. Ah. Ayan, ah. pero sa magkakapatid, <laughs> magkakarugtong ang inyong pusod. Ha, magka oh, kaputol. Yan nga yung ano eh. Kaya nga nandiyan yung salitang utol eh. 'Di ba? Dahil kaputol yan ng buhay mo. Correct. Ayan. Kaya naman na uh, Ah, ah, Hasmin. Mm. Abay, maraming maraming salamat po sa mga patuloy na tumawag, at uh, tumatawag at uh, sa mga nag-text sa atin. Ayan ha, maraming maraming salamat po sa inyo. Bukas, uulitin natin ito. Tama! Kaya naman ako mga kapamilya, pwede pa rin kayo lumiham sa amin. I-email nyo kami sa dearmor1019 at yahoo.com. O kaya naman padala nyo nga po yan via snail mail. Ito ang aming address, abs-cbn corporation Sergeant Esguera Avenue, Diliman, Quezon City. Care of Dear MOR. Programang ito inihatid sa atin ngayon ng EO Executive Optical at ng TGP, The Generics Pharmacy. Mga kapamilya, susunod programang playlist mo kasama si China Pops. Dito lang yan sa MOR. 101.9 My Only Radio for Life. MOR 101.9 for Life.